egun honen zure guzieri, beste bat, beste bat, beste konfinamendu baten bezperan, bigarren uoldean eta bere varian desberdinekin, astelenean, Pasteur Institutuak bere txertu ikerketa gelditzen dituela jakinarazten du. Pare amaldiz, Alemaniak lau eun milioi eurorentzat antikor sintetikoak erosten ditu. Ta txertua ekoizten denean, biharamunean laboratorioak tranquiliki haien banaketan berantean izango direla adierazten dute. Kezka horren parean, banan-banan estatuek frontieren kontrolak berriz finkatzen dituzte. 2008ko migrazio krisiata gero, niz tabieneko atentatuen ondoren, gaur egun berriz ere Europa gideala pareten tamugen desagerpena urrunduz doa mila behatziun talarrogeita bosteko sengen espazioa, mementuki baztertzen da. Ados osasun politika ez dela Europak mailako kompetentzia bat, baina suberan nistak betidanek ez zutenea lohtu, COVID emeretziak errealizatu du, mugak berritza lagikatzen dira. Ta ze pena, protekzionismo nazionalaren diskurtsuaren gibelean, ezkerrean ere bai. Berriki, François Ruffin, la France insoumiseko diputatuarekin, eta Arno Montebur ministro oiarekin, ezker suberanistaren diskurtsoa indarrean hor dugu. Nazioa konkista sozialen egoitza, mundializazio bortitzaren aurka. Paraleloki, ekologistak, historikoki dudakorak frontierekin, kutsadura ez baita mugatzen, horre, pixkanaka, merkantzia kutsakora ahultzeko, mugen beharra dute. Baina krisi ekologikoarekin, COVID-arekin eta sozialki mundializazio suntzitzailearekin, argiki ikusten dugu Europari gabe, desordonean, inkoherentzian, ez dugula gauza handirik pisatzen indarrak Ze erakaspen obeagorik Brexit suberanismo ilusioarekin, ikusiz egunerokoan sortzen diren komplikazioak. Jean Monnet eta Robert Schumann Europazale famatuekin bukatuko dut. Ze aukera edegagorik krisi garaia, estatuen individualismoak gaindituz, errealizazio konkretuekin, benetako Europar elkartasun bat eraikitzeko denek elgarrekin. Mileskera geta zentzunik eta pasa